่วงของญาติโยมที่หลวงพ่อได้มากล่าวปิดงานให้พอดีพร้อมกับให้โอวาทนะหลวงพ่อผมได้ปฏิบัติมาก็เจ็ดวันยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดนี่ก็เป็นการเจริญสติโดยเคลื่อนไหวโดยทั่วไปยี่แปดยี่เก้าสามสิบแล้วก็เป็นการเก็บอารมณ์เข้มต่อเนื่องกันอีกสามวันรับทราบว่าหลวงพ่อมาจัดริทีตอยู่ที่เชียงรายพอดีได้ทราบข่าวจาก ยวงปุ่ก็เลยติดต่อยวงปุ่ว่าทายอย่างไรได้กราบมีมูลหลวงพ่อมาเยี่ยมสถานที่นี้ ซึ่งเป็นสัพยะหลาย ๆ ด้านอากาศด้านสถานที่สงบวิเวก ก็ยิ่งอยากจะให้หลวงพ่อได้อวาทกับญาติโยม ซึ่งได้ทราบว่าได้มาอยู่ในเมืองไทยหลายปีแล้ว ก็ได้มาค้นหา เศรษฐธรรมอะไรต่างๆอ๋อไม่ต้องแปลอ๋อเลยใช้ว่าใช้ภาษาไทย ก็ไม่ออพูดเสียงดังไม่ต้องใช้ใหม่ก็ได้พูดเสียงดังอยู่คน ก็ได้กราบรัตนาหลวงพ่อได้ให้อวาทและได้ให้สติเพื่อที่เราทั้งหลายนานๆจะได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งที่หลายท่านยังไม่ได้ฟังนะนั้นก็ด้วยความเมตตา หลวงพ่อจะได้จัดให้โอวาทแก่ญาติโยมวันนี้ ตามที่หลวงพ่อเห็นสมควรครับ หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่แล้วก็ขอบคุณกับโอกาสนี้ ไม่เคยขึ้นไปอยู่ที่วัดไหนสูงขนาดนี้มาก่อนเจ้าค่ะ มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้กับดวงดาวมากเป็นที่ที่สัปปายะแล้วก็พิเศษมาก But just having a, a place that's appropriate and proper for meditation is not enough. แต่แค่เพียงเรามีสถานที่ที่สัปปายะเหมาะสมนั้นก็ยังไม่พอ The meditator has to bring their faith and their intention with them. เราในฐานะนักปฏิบัติเนี่ยจะต้องนำศรัทธาและความตั้งใจมาด้วย When you meditate with Lumpa Maha, it's not about becoming a better person, finding happiness in the world. ในการที่เรามาปฏิบัติกับหลวงพ่อมหา แน่นอนว่าเราไม่ได้มาเพื่อ หาความสุข getting beyond suffering เรามาเพื่อการพ้นทุกข์ This is และนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ all of you have this opportunity this is another opportunity in your life พวกเราทุกคนมีโอกาส และนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งในชีวิต to join a retreat ที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรม everything in the situation is working to support your practice ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้เนี่ย เกิดขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนในการเกื้อกูลในการปฏิบัติธรรมของพวกเรา Oh, people who've come, they're all Kalyanamit. They're here to support you as well as support themselves. ทุกคนที่มาที่นี่ต่างก็เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน มาเพื่อเกื้อกูลกัน และได้รับความเกื้อกูลช่วยเหลือจากเราด้วย And then a lot of people go to retreats with the wrong intention. แต่คนหลายคนมากที่มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจที่ผิดเพราะว่ามาด้วยความอยากที่จะรู้สึกดีขึ้น so they can go back to the world and and feel better feel more comfortable แล้วก็เพื่อที่จะได้กลับไปในโลกอันวุ่นวายนั้น แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสบายขึ้นดีขึ้น Again e retreat with r mind full of defilements ที่จริงแล้วคนที่มาแบบนั้นเนี่ยมาด้วยจิตที่เต็มไปด้วยกิเลส And they go back with the same mind แล้วก็กลับไปด้วยจิตที่เป็นกิเลสเหมือนเดิม So it's not enough just to be in a good place with a good teacher ดังนั้นการที่เราได้มาอยู่ในที่สัปปายะและมีครูบาอาจารย์ที่ ดีเยี่ยม You have to be prepared to do what needs to be done to progress in the Buddha Dhamma. เราจะต้องเตรียมตัวในการที่จะปฏิบัติ เพื่อจะได้เจริญรุ่งเรืองในการปฏิบัติ เข้าใจธรรมะมากยิ่งขึ้น Buddha laid out a path path that if we want to have path we become free พระพุทธเจ้าได้ทรง ชี้แนะทางไว้ให้เราแล้ว ทางที่ถ้าเราเดินตามไปเราจะพบพบกับพบกับความอิสระ As I always tell my looks, it's, it's not a freedom to, but it's a freedom from. อย่างที่หลวงพ่อมักจะบอกกับลูกศิษย์หลวงพ่อบ่อยๆ ว่าอิสระที่แท้จริงต้องเป็นอิสระจากสิ่งนั้น ไม่ใช่อิสระในการที่จะทำสิ่งนั้น Most of you are free to do whatever you want, to buy whatever you want, to travel wherever you want. พวกเราจะส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกว่าอิสระของพวกเราเนี่ยคือการที่จะซื้ออะไรก็ได้จะไปที่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการ That's freedom too นะซึ่งนั่นเป็นอิสระภาพที่จะทำที่ต้องทำ Freedom from involves a, a sacrifice uh, an d intention that's inclining towards the putitam ในขณะที่อิสระที่แท้จริง ซึ่งเป็นอิสระจากการทำสิ่งต่าง ๆนั้น เป็นสิ่งที่ จะทำให้เราเนี่ย ต้องอาศัยความเสียสละและความตั้งใจอย่างมาก แต่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงพุทธธรรมได้มากขึ้น Not only is this not a, a question of, of the conventional world would have us think. Practice is letting go. Let's go right to the core. ในการปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้ถึงหลักแก่นของการปฏิบัติจริง We let go of our wrong ideas. เราจะได้ปลดปล่อยปล่อยวางมิจฉาทิฏฐิที่เรามีอยู่ The primary wrong idea is that we think we're something we're not. ซึ่ง ความมิจฉาทิฏฐิตัวแรกเลยพื้นฐานดั้งเดิมเลยก็คือ เราคิดว่าเราเป็นบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งที่จริงแล้วเราไม่ได้เป็น In the early stages of your practice you're still going to think you're who you think you are ในขั้นแรกๆของการปฏิบัติ เราก็คงจะยังคิดว่าเราเป็นคนอย่างที่เราเคยคิดเคยเป็น It's quite difficult to escape from that wrong idea มันยากที่เราจะหนีให้พ้นจาก ความคิดความเชื่อมิจฉาทิฐินั้น it takes work it takes a deliberate working developing the sati practice เราจะต้องทำงานหนักจะต้องทุ่มเทตั้งใจในการที่จะหลุดพ้นจากความความคิดผิดความเห็นผิดนั้น If we don't practice properly we don't progress ถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง เราก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้า so coming here is the first step เพราะฉะนั้นการมาที่นี่ก็เป็นก้าวแรกแล้ว practicing properly is the second step การปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะเป็นขั้นที่สอง and in the end t h e the third step we can say is taking the practice to the end to escaping from suffering แล้วก็ขั้นสุดท้ายหรือขั้นที่สามก็คือนำพาตัวเองไปจนพ้นทุกข์ The quest the problem of thinking of somebody who are not is quite clear to people who practice. For instance, when I look out here at the group, I don't see people. I don't. What I see is gum. ปัญหาแรกในการที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเห็นความคิด ซึ่งก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตน แต่ในขณะเดียวกันที่หลวงพ่อมองมาในกลุ่มพวกเราเนี่ยหลวงพ่อกลับไม่เห็นคนเห็นแต่กรรม The idea that y o u r person is a concept. ความคิดที่ว่าเรามีตัวตนเนี่ยมันเป็นชุดความคิดเป็นกระบวนการคิดเท่านั้น What there is is a body. ที่เรามีอยู่จริง ๆก็คือร่างกาย It's a form that moves. ซึ่งเป็นแค่เพียงรูปที่สามารถเคลื่อนไหวได้ There's a thinker. แล้วก็มีผู้คิด The thinker isn't any more of you than the body. ซึ่งผู้ซึ่งผู้คิดนั้นก็เหมือนเช่นกับรูปกายของเราที่ไม่ได้เป็นของเรา Then there's emotions. แล้วก็มีอารมณ์ The emotions are not you. อารมณ์นั้นก็ไม่ได้เป็นเรา None of the components of who you think you were are actually you. ส่วนประกอบต่าง ๆที่เราคิดว่าเป็นเราไม่ว่าจะเป็นรูปความคิด อารมณ์ มันไม่มีส่วนไหนเป็นของเราเลย You can't control any of this. You can't control your thoughts. You don't know what you're thinking in the next five seconds. มันไม่ใช่ของเราก็เพราะว่ายกตัวอย่างอย่างความคิด เราก็ไม่สามารถควบคุมได้ เราไม่สามารถบอกได้เลยว่า ในอีกสองสามวินาทีข้างหน้าจะมีความคิดอะไรผุดขึ้นมา l i k e ในอีกห้าวินาทีข้างหน้าเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่า ร่างกายของเราจะรู้สึกเช่นไร own เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ มันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป All these things are ekatate. They all work independently on their own. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยคิดว่าเป็นเราเนี่ยต่างก็เป็นเอกเทศทำงานโดยตัวเองไม่มีอะไรเข้าไปควบคุม So when you practice, you're going to see the truth of this, and you're not going to be looking for your body as the source of happiness. It doesn't belong to you. และเมื่อเราปฏิบัติไปแล้ว เราก็จะพบว่า สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นของเรา แล้วเราก็จะเลิกคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุข Eventually you're going to let go of your mind because you know it's not your mind at all it's a mind แล้วเราก็จะปล่อยความคิดผิดที่เชื่อว่า จิตนี้ความคิดนี้เป็นของเราด้วย เพราะเราจะเห็นว่ามันเกิดดับของมันเอง Well how do we come to the truth of things แล้วเราจะค้นพบสัจธรรมความจริงนี้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าสสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าต้องใช้ศีลสมาธิและก็ปัญญา All of you have sinha in your hearts พวกเราทั้งหมดเนี้ยมีศีลห้าอยู่ในใจอยู่แล้ว You have sinha then you're going to develop samadhi to make the mind stable เมื่อเรามีศีลห้าแล้ว เราก็สามารถปฏิบัติสมาธิให้จิตใจตั้งมั่นได้ And then you develop panya. แล้วเราก็จะพัฒนาปัญญาขึ้นมา So when you have the level of samadhi, you develop that properly uh, in a way that you don't try and, and make the mind. เมื่อเราเนี่ยทำสมาธิ อย่างถูกต้องแล้ว โดยการที่ไม่ได้ไปบังคับควบคุมให้จิตของเราเนี่ยนิ่ง You always always have to maintain a sense that the, the human being this so-called person is still here เราก็ยังคงมีความรู้สึกถึงความเป็นตัวเราอยู่ So you don't want to practice samadhi where the body disappears and the thinking disappears เราจะต้องไม่ไปฝึกสมาธิแบบที่ทำให้ไม่รู้สึกถึง รูปกายความรู้สึกทางกายหรือความคิด It's not the samadhi beneficial to develop vipassana. เพราะว่าถ้าทำสมาธิแบบนั้นให้นิ่งๆ ลืมกายลืมจิต จะไม่ใช่วิธีที่จะทำให้เราเจริญวิปัสสนาได้ The samadhi we develop is samadhi that develops energy so that sati can know quicker and faster and deeper. พระสมาธิที่ถูกต้องที่เราจะต้องเจริญ จะต้องทำเนี้ยเป็นสมาธิที่ทำให้เราเนี้ยเห็นความจริงได้ระลึกรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ so when samadhi is supporting sati then sati will arise we can't make sati arise ถ้าเราฝึกสมาธิอย่างถูกต้องจะทำให้เรามีสติแล้วสติเนี้ยจะทำให้เราเห็นสิ่งที่เกิด so when there's sati what's uh, what's the uh, experience we feel as a, a meditator แล้วเมื่อเรามีสติ เรารู้สึกอย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติ we know the present moment เราจะรู้ปัจจุบันขณะ things are like they are right now in the present moment สิ่งต่างๆจะเป็นอย่างที่มันเป็นในปัจจุบันขณะ there's a thinker thinking เราอาจจะเห็นว่ามีความคิดผุดขึ้นมา maybe there's a feeling in the body หรืออาจจะมีความรู้สึกที่ร่างกายเราตรงส่วนไหน มีอารมณ์เกิดขึ้น So whatever is occurring, and they're going to occur for a moment and then pass away, and following that moment will be a next impression uh, that sati is required to know. เมื่อเรามีสติเราจะเห็นว่าจะมีสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป แล้วก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น so we can't control anything but we can do is we can know what's going on กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถทำอะไรควบคุมอะไรได้เลย เราทำได้เพียงแต่รู้ so you know what's going on in the present moment then in that moment you have sati แล้วเราก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละขณะ ซึ่งในแต่ละขณะที่เรารู้นั่นก็คือสติ and that sati is protecting you from the defilements และสตินั้นเองที่จะช่วยป้องกันเราจากกิเลส sati is kusalatam สติเป็นกุศลธรรม and the defilements are akusalatam ส่วนกิเลสก็เป็นอกุศลธรรม kusalatam มีอำนาจมากกว่ากุศลธรรมจะมีอำนาจมากกว่า knowing the present moment is very good thing isn't it we're not asleep we're not a zombie in that moment การรู้ในปัจจุบันขณะเป็นสิ่งที่ดี เพราะในตอนนั้นเราไม่ใช่ผีดิบ but we still don't know the truth แต่แม้เราจะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนั่นก็ยังไม่ใช่สัจธรรม following uh, l m p Tate's teachings I call that being in the jit ถ้าตามที่หลวงพ่อเทศสอนมา การที่เรารู้เท่านั้นว่า แต่ละขณะนั้นเรารู้อะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้น เป็นการเข้าจิต แต่แต่ยังไม่เข้าใจ How do we เข้าใจเราจะทำให้ความรู้นั้นเป็นความเข้าใจได้อย่างไร Well, we เข้าใจ when we cross a bridge, let's say, and we go to the heart, ใจเราจะเข้าใจได้ก็เมื่อเราเนี้ยข้ามสะพานจากจิตมาที่ใจ the, the Sapawatan that you know in the Sati now has been element of either anicca or dukkha v a r a n a t a a d d e d t o it. เราสามารถทำให้ข้ามสะพานไปเป็นการเข้าใจได้ก็โดยเมื่อเราเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังหรืออนัตตา Anatta is quite refined. ซึ่งอนัตตาเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ละเอียดมาก แต่โดยทั่วไปแล้วเราสามารถเห็นอนิจจัง หรือทุกขัง ในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นได้ และก็ทุกครั้งที่เราไม่ว่าเราจะสิเราจะเห็นอนิจจังหรือทุกขัง เราก็จะเห็นอีกสิ่งหนึ่งด้วย ไม่ว่าจะเห็นอนิจจังก็จะเห็นทุกขัง หรือถ้าเห็นทุกขังก็จะทำให้เห็นอนิจจังด้วยค่ะ so something arises s knows it knows it in the present moment ดังนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น สติก็จะไปรู้รู้ในปัจจุบันขณะนั้น and then we add in present day language added value to that moment แล้วถ้าพูดอย่างภาษาปัจจุบันก็จะบอกว่าเราเพิ่มคุณค่าให้กับการเห็นนั้น we know that this thing that arose is anicca, this thing that arose is dukkha, and this thing that arose is not us. ด้วยการรู้ว่าเมื่อเมื่อมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้ว เรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาก็คือไม่ใช่ของเรา so now you แล้วเมื่อเรา เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวธรรมที่เกิดขึ้น ก็จะทำให้เราเข้าใจได้ หรือที่บอกว่าเข้าไปในจิตในใจอย่างภาษาของพวกเรา That's all there is to it It's all about knowing none of it's about doing สำหรับการปฏิบัติ ก็คือการรู้ไม่ได้เป็นการทำ So everything that arises we just receive เมื่อมีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นเราก็แค่รับรู้ We don't try to change it. We don't try to adapt it or in any way make it uh, more pleasant for us. เราจะไม่เข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เราจะไม่พยายามไปทำให้มันเป็นสิ่งที่เราชอบ The thing that arises is p ป n y a m a n เราจะทำเราจะเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมันเป็นเช่นนั้นเอง You have to have in your mind a a pretty deep understanding of simplicity. และในฐานะนักปฏิบัติเราก็ยังจะต้องมีจิตที่เข้าใจถึงความเรียบง่าย When you're practicing, it's just simply knowing. ในการปฏิบัติเราก็แค่รู้อย่างง่ายๆ And when you don't know something, you know that you don't know. และถ้าเราไม่รู้ เราก็แค่รู้รับรู้ว่าเราไม่รู้ Everything that arises is equal. That's the same thing. ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกัน It's going to arise, it's going to pass away, and it's going to be an ichang dukkha anatta. เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดแล้วก็ดับ แล้วก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังและอนัตตา A lot of you experience a considerable amount of doubt in your practice. พวกเราหลายคนเลยที่ จะพบแต่ความสงสัยในระหว่างที่ปฏิบัติ All you need to do is no doubt. You don't need to resolve the doubt. ซึ่งถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็แค่รู้ว่าเราสงสัย แต่เราไม่ต้องไปพยายามค้นหาคำตอบ Simplicity also has to extend to your everyday life. และความเรียบง่ายหรือสมถะที่เราพูดนั้น ก็จะต้อง เข้าไปในชีวิตประจำวันของเราด้วย Lay people like to come to retreats because they don't have to think about all the stuff in their world and they're not distracted by all the uh, the lights and the sounds of the city พวกเราที่เป็นนักปฏิบัติที่เป็นคารวาสมักจะชอบมาปฏิบัติในคอร์สเพราะว่าเราจะไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งต่างๆ หรือว่าแม้แต่จะเป็นแสงสีของในเมือง don't you make your home a little w a t แต่ถ้าพวกเราเนี่ยทำบ้านของเราให้เป็นเหมือนกับวัดมีแต่เพียงสิ่งจำเป็นเท่านั้น Space you need. พื้นที่เท่าที่ต้องการ So you can have your clothing and your food and your shelter. ไว้แค่เป็นที่พักอาศัย If we live uh, in the confusion of the world and we imitate it in our daily life in the way we live then obviously we're going to be as confused and as uh, much spinning around as the world is doing ถ้าเรากลับไปในโลกที่สับสนวุ่นวาย แล้วเราก็ยังใช้ชีวิตแบบนั้น ปล่อยให้ความสับสนวุ่นวายเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรา เราก็ยังจะคงสับสนวุ่นวายไปอย่างนั้นไม่จบสิ้น In your house, in your home, your daily life, can you get up and f o r in the morning? ที่บ้านของเราในชีวิตประจำวันเนี้ยเราสามารถตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ได้ไหม You probably can and then go back to sleep immediately. พวกเราก็คงจะทำได้แล้วก็หลับต่อคือรู้สึกตัวขึ้นมาดูเวลาแล้วก็นอนต่อ Can you get rid of all the extra stuff you got in your house? เราสามารถที่จะละทิ้งสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนเกินในชีวิตประจำวันที่เราเก็บไว้ในบ้านได้ไหม I once heard a teacher say that he recommended the Lixit to do more walking meditation. หลวงพ่อเคยได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยสอนลูกศิษย์ว่าให้เดินจงกรมมากกว่า And she said, where could I do that? I don't have any space outside. แล้วลูกศิษย์ก็ถามว่าเราจะทำได้ยังไงในเมื่อที่บ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่เลย Yes, well, do it in your bedroom. ครูบาอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่า ให้ทำในห้องนอนแล้วก็ แนะนำว่าในการเดินในห้องนอนซึ่งมีพื้นที่จำกัดนั้นน่ะก็ให้เดินเป็นเลขแปดค่ะ And she said, "Well, my bedrooms are full of stuff." ลูกศิษย์ก็บอกว่า ทำไม่ได้เพราะว่าของเต็มห้องเลย ไม่มีพื้นที่ so, Well, throw it out. ครูบาอาจารย์ก็บอกงั้นก็ทิ้งไปของพวกนั้น And she said, "Okay, well, I could throw it out." รู้สึกก็บอกได้ก็ก็คงจะทิ้งได้ Then have to go out and buy it all again แล้วก็ต้องกลับไปซื้อของนั้นกลับมาใหม่ So we get attached we get attached to things ซึ่งนั่นก็ทำให้เห็นว่าเราอ่ะยึดติด กับสิ่งของเหล่านั้น Anything you're attached to is going to cause you suffering ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราไปยึดติด สิ่งนั้นจะนำทุกข์มาให้เรา If we try to find happiness outside, it's always gonna backfire. ตราบเท่าที่เรายังมองหาความสุข ภายนอก สิ่งนั้นจะกลับมาทำร้ายตัวเรา Take refuge inside in the one who knows. ให้เรากลับมาพบความสงบภายในของเราเอง มารู้จากกายใจของเรา The meditator finds happiness in knowing สำหรับนักปฏิบัติแล้ว เราจะพบความสุขจากการรู้ not by going to a fancy restaurant or traveling back to Japan for the tenth time ไม่เราจะพบความสุขในตัวของเราไม่ใช่จากการที่ไป รับประทานอาหารในร้านที่เลิศหรูหรือการที่กลับไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งที่สิบ How many of you have been there ten times? I'm going to uh, illustrate the problem of going to a to a good restaurant, which I always enjoy t e i n g หลวงพ่อจะลองยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นถึงความวุ่นวาย ที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราไปที่พัตคารอาหาร I think right now in this moment, most of you think going out to eat in a restaurant you like is happiness. But in uh, about three minutes from now, you have a different idea. หลวงพ่อบอกว่า หลวงพ่อมั่นใจว่าในขณะนี้เนี่ย ถ้าให้พวกเรานึกถึงการไปรับประทานอาหารในร้านที่เราชอบ เราจะคิดว่านั่นคือความสุข แต่ในอีกสองสามนาทีต่อไปข้างหน้าเนี่ย หลวงพ่อจะพูดให้เราเปลี่ยนใจ So what happens when we go to the restaurant? We walk in the door, and then we have to find a place to sit, right? ก็พอไปถึงพัตคารนะคะเราก็จะต้องพอเราผ่านประตูเข้าไป เราก็จะต้องมองหาที่นั่ง That's suffering. ก็เป็นทุกข์แล้ว Then somebody comes and gives you a menu, and you look at the menu. It's got all these different things. That's suffering. แล้วก็จะมีพนักงานมายื่นรายการอาหารให้เรา ในนั้นก็จะมีรายการอาหารเยอะมาก เราก็ต้องตัดสินใจทุกอีกแล้ว เพราะว่าไม่ว่าเราจะต้องตัดสินใจทำอะไรก็ตาม นั่นก็เป็นทุกข์ So now you're waiting, waiting for the food. What's that? Is that happiness? แล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องนั่งรออาหาร ระหว่างนั้นในการรอมันเป็นความสุขหรือเปล่า more suffering ทุกเพิ่มเข้าไปอีก keep accumulating suffering every stage and then the food comes เราในระหว่างนั้นเราก็สะสมความทุกข์เอาไว้ตั้งแต่เราเดินเข้ามา แล้วอาหารก็มา a little bit of happiness when the food comes ก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมานิดนึงตอนเห็นอาหารมาเสิร์ฟ About 30 seconds after that, food is spoiling. หลังจากนั้นแล้วประมาณ30วินาทีมันก็จะเป็นความน่าเบื่อ And you're disappointed. เราก็จะผิดหวัง เพราะว่ามันไม่ดีรสชาติไม่อร่อยเท่ากับที่เราคาดหวังไว้ Because everything is boring, intrinsically boring. เพราะว่าถูกจริง ๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างน่าเบื่อ แล้วเราก็จะคิดได้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ ถ้าเราจะต้องนั่งอยู่ในร้านนี้สามชั่วโมง คงเป็นบ้ากันไปเลยแล้วสุดท้ายซึ่งจะเป็นตอนที่สนุกที่สุดก็คือตอนที่เขามาเรียกเก็บเงิน เราจะเห็นได้ว่าทุกขั้นตอนในนั้นเนี่ยเป็นทุกหมดเลย หลวงพ่อก็เชื่อว่าตอนนี้หลวงพ่อได้ทำลายประสบการณ์ การไปรับประทานอาหารนอกบ้านของเราเรียบร้อยแล้ว go back a moment where I said everything is intrinsically boring is t h ลองย้อนกลับมาที่คำพูดของหลวงพ่อที่บอกทุกอย่างเนี่ย มันเป็นสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่าเบื่อทั้งนั้น It is true everything everybody เราเห็นตามนั้นไหมว่า ทุกสิ่งทุกคน เป็นเรื่องเป็นคนเป็นสิ่งน่าเบื่อทั้งนั้น You'll see after I finish uh, talking here four hours from now just how boring I am หลวงพ่อบอกว่าเราจะรู้สึกว่าทุกคนน่าเบื่อเมื่อฟังหลวงพ่อไปสี่ชั่วโมงแล้วลูกๆของเราสามีหรือภรรยาของเรา โลกนี้ล้วนเป็นสิ่งน่าเบื่อทั้งนั้น นี่คือภพภูมิของความน่าเบื่อ We see suffering is in the, is right in the environment we live in. In the world we live in is a, worry i n d world เราเห็นทุกในทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็ทำให้โลกนี้มันน่าเบื่อมาก limit of talks for the last four days don't know how much more gas I have left หลวงพ่อเพิ่งเพิ่งใช้พลังในการเทศลูกศิษย์มาเกือบสี่วันนะคะเลยไม่รู้ว่า ยังเหลืออะไรอยู่ข้างในบ้าง I live in a cave cave s o m e n a k s o n where Uh, I don't even r e p r e p camp in the weekdays at all. ปกติเนี้ยหลวงพ่ออยู่ที่สำนักสงฆ์นี้เป็นถ้ำแล้วก็ไม่ค่อยรับแขกด้วย The less I talk the less uh, input I get from telephones and internet the happier I am หลวงพ่อคนพบว่ายิ่งพูดน้อยเท่าไหร่ ยิ่งรับข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตจาก คุยโทรศัพท์อะไรกับใครน้อยเท่าไหร่สุขก็มากขึ้นเท่านั้น You might wonder, you know, he's been in Thailand all these years, you know, and he can't even speak Thai. and when he does speak Thai, it's really hard to understand. พราะเราบางคนอาจจะแบบว่าอุ้ยอยู่หลวงพ่ออยู่เมืองไทยมาตั้งนานทำไมพูดไทยไม่ได้ แล้วพอพยายามพูดก็ทำไมฟังยากอย่างนี้ That's because when I began my practice in Thailand, I decided I wasn't going to learn to speak any Thai and I wouldn't have to give any talks. I <laughs> wouldn't have to receive guests. So actually, the, the the little bit of Thai that I can speak, I learned from Prof. หลวงพ่อบอกว่าที่หลวงพ่อไม่ตั้งแต่แรกเริ่มบวชมาอยู่เมืองไทยเนี้ยหลวงพ่อก็ตัดสินใจแล้วว่าหลวงพ่อจะไม่หัดพูดภาษาไทยเพราะว่าถ้าพูดได้จะต้องโดน โดนสอนโดนเทศ หลวงพ่อก็เลย ไม่ไม่ยอมเรียน ภาษาไทยเล็กๆน้อยๆที่หลวงพ่อพูดได้นี่ก็คือหันมาจากฝรั่ง so I speak Thai like a Chinese person, ภาษาไทยของหลวงพ่อเลยเหมือนภาษาจีน very stupid Chinese person. เป็นแบบที่ไม่เป็นภาษาจีนที่พูดไม่คล่องด้วยค่ะ Actually, I'm exaggerating. จริงๆแล้วหลวงพ่อก็พูดให้เราสนุกพูดเว่อร์ไปนะ But I'm not going to show up my talents tonight. แต่วันนี้หลวงพ่อจะไม่ยอมแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยของหลวงพ่อให้ดู I came here to point to the essence of the practice. And I encourage you to develop sati, the proper sati. พอมาที่นี่ก็เพื่อจะชี้ให้เราเห็นถึงสิ่งสำคัญในการปฏิบัติทำชี้ให้เราเห็นว่าเราจะต้องพัฒนาสติที่ถูกต้องอย่างไร To remind you how much boon and parami potential you have within you หลวงพ่อมาที่นี่เพื่อทำให้เรารู้ว่า พวกเราเนี่ยมีบุญแล้วก็มีศักยภาพมากแค่ไหน And uh, you have to be careful not to waste your boon, your parmi. Take uh, responsibility for what you have. It's, now you're not. It's your duty right now to develop the practice. แล้วเมื่อเรารู้ว่าเรามีบุญบารมีมากแค่ไหน มีโอกาสดีมากแค่ไหน ก็ขอให้เราเนี่ยมุ่งมั่นในการปฏิบัติ อย่าสูญเสียโอกาสที่มีไป We all have variety of things that we're obliged to do. Uh, some of you are parents. Some of you own companies or even working for companies. You have jobs to do. พวกเราต่างก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการ บางคนก็ต้องทำหน้าที่ พ่อแม่ บางคนก็เป็นลูกจ้าง If you're going to progress in the d h a r m a you've got to change your priorities. ถ้าพวกเราอยากจะเจริญในการปฏิบัติ เราจะต้องเปลี่ยนความสำคัญ Instead of thinking your life is the life of a worker, to see that your spiritual life, the development within yourself, karmic predicament that we're all in. เราจะต้องเปลี่ยนลำดับความสำคัญในชีวิตที่เราเคยให้ จากที่เราอาจจะเคยเห็นว่า หน้าที่ของการทำงาน หน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ หรือหน้าที่ต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยนั่นคือเราเราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งจะเราจะต้องเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเป็นหลัก เป็นสิ่งแรก เพื่อเราจะได้หลุดพ้นไปจาก กรรม Don't put your hopes in the future อย่าเอาความหวังไปตั้งไว้กับอนาคต Don't think you know next lifetime you're in a situation where you can ordain as a young person ไปวาดหวังว่าชาติหน้าเราจะได้มีโอกาสมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสได้บวชตั้งแต่ยังหนุ่มเหมือนหลวงพ่อมหาหลวงพ่อมหาก็มีเพราะว่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยค่ะ บวชตอนอายุ 40่สิบเราก็จะเห็นได้ว่าใครฉลาดกว่ากัน หลวงพ่อบอกว่าที่หลวงพ่อมาบวชช้ากว่าหลวงพ่อมหาเพราะว่ากว่าหลวงพ พ่อจะมีทุกข์มากพอที่จะส่งตัวเองมาเส้นทางเนี้ยก็อายุสี่สิบแล้ว เหมือนกันไหมเหมือนหลวงพ่อไหมความทุกข์ที่เรามีนั่นแหละที่ผลักดันเรามาที่นี่หรือว่าพวกเราเนี้ยมาที่นี่เพราะว่าอยู่ในโลกเนี้ยสุขเกินมีไหมคะยกมือให้หลวงพ่อดูทำไมหลวงพ่อถึงพูดว่า อย่าเอาความหวัง วังอย่าไปหวังอะไรกับอนาคต My insight the way I see the teaching of anatta นั่นเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเห็นจากการปฏิบัติในเรื่องของอนัตตา Anatta means there's no self อนัตตาแปลว่า ไม่มีตัวตน There's no substantive person being here right now มันไม่มีอะไรเลยที่แสดงถึงความมีตัวตน so this idea of next life where s it going to come from if there's no life now แล้วถ้างั้นความคิดที่ว่ามันมีชาติหน้า เราจะเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ในชาติหน้ามันจะมีได้ยังไงในเมื่อ ในปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่มีตัวตน or what about the idea that you were born from a previous life have you ever examined that idea หรือความคิดที่เราเชื่อว่าเรามีชาติที่แล้ว เราพิสูจน์ได้ยังไง We have all the so-called e scripture commentators, philosophers, and Buddhist scholars who talk about all these previous lives, previous lives of the of the Buddha and all this. เรามีแต่คนพูด เราอาจจะเคยอ่านจาก ใน หนังสือ How does that line up with the idea of anatta? There's no self. There's no self now. Was there a self in a previous life? เราเคยได้ยินแม้กระทั่งเรื่องของชาติที่แล้วในของพระพุทธเจ้า Where's the evidence? มีหลักฐานอะไร Well, you can say, well, the boon, the parami I have, you know. That's why I'm interested in practice right now because last life or many last lives. I developed practice and have now come to this point where I'm born as a Buddhist family and I have support for understanding the Buddha d h a r m a throughout. หลายคนก็อาจจะบอกว่าก็นี่ไงหลักฐาน เราเชื่อว่าในชาติก่อนๆเนี่ยเราก็คงทำบุญมาดีพอจนกระทั่งชาตินี้เนี่ย เรามีบุญบารมีส่งให้มาเกิดเป็นคนไทย ในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธจนมาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม Where somebody could debate this and say well where's your evidence for saying that there's just this life แล้วในบางคนก็อาจจะค้านหรือเถียงหลวงพ่อว่าแล้วในในชาตินี้ล่ะมีอะไรที่บอกว่างว่ามันมีชีวิตอยู่ I'm just pointing to the word itself. The word itself is anatta, no self. ซึ่งอันนี้หลวงพ่อก็อยากจะย้ำว่าหลวงพ่อเนี่ยอยากให้เราทำความเข้าใจกับคำว่าอนัตตาคือไม่มีตัวตน We have to go into this a little bit further, talking about things that are more strange than even uh, than anything we conceive of. The kind of conventional idea that everything has to have a cause and then a result. That's just one kind of physics จริง ๆ แล้วมันคงจะเกิดขึ้นจากที่เราถูกสอนมา สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีเหตุแล้วก็นำมาซึ่งผล ซึ่งจริง ๆ แล้วอันนั้นก็เป็นเพียง ในแง่มุมหนึ่งของฟิสิกส์หลวงพ่อก็จะหยุดไว้ตรงนี้แล้วก็ให้เราได้ปฏิบัติสักสิบห้ายี่สิบนาทีหลวงพ่อบอกว่าต้องขอหยุดนิดหนึ่งเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อได้มาเห็นนักปฏิบัติที่ ยกมือเคลื่อนไหวอ่ะแล้วก็แบบมึนๆนนิดนึงหลวงพ่อบอกว่าเหมือนเมาเรือค่ะ Close your eyes carry on doing what you're doing เราไม่ได้รับตาโอเคหลวงพ่อต้องหลับ Я Бенина, не плаче Oh, let's do something else. so just change the mode a little bit and just. จริงหลวงพ่อก็แค่แกล้งให้เรารู้สึกขำๆนะคะจะได้ผ่อนคลายสบายสบาย Notice I'm trying to ความจำเกิด คือภาษาไทยแบบนี้มีคนบอกว่า I don't understand English I'm speaking Thai สังเกตอะไรเกิดขึ้นรู้ปลอยอะไรเกิดขึ้นก็เท่ากันหมดไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังมีแต่หน้าที่ให้ผู้รู้แต่ส่วนมากกับผู้เพลิดกผู้เพลิดเกิดก็หลังจากผู้เพลิดเกิดกับผู้ผู้รู้ผู้รู้เกิดก็มาที่หลังแต่เป็นอย่างนั้นผู้รู้ เกิดจากผู้เพลิดการเพลิดก็ไม่มีเป็นสาเหตุที่ให้ผู้รู้ผู้รู้เกิดกับผู้เพลิดเกิดที่หลังนี้เป็นผู้รู้เป็นสาเหตุให้ผู้เพลิดเกิดก็ปฏิบัติของเราก็เป็นนั้นเป็นแบบนั้นรู้เพลิดรู้ไม่รู้ทำให้สมบูรณ์ก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอนิจจ์จะสิสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทุกขังหรือไม่ใช่เป็นของเราอันนี้สมบูรณ์ ขั้นันันก็ได้คุยสุดอันนี้พอแล้วยังหลวงพ่อพูดผู้รู้เกิดผู้เผลอก็ไม่เกิดถ้ามันผู้เผลอเกิดผู้รู้ก็ไม่เกิดกำลังดีหลวงพ่อคิดคอนติเนียคิดคอนติเนียยี่สิมีคำถามไหม อยากจะไปถามแต่ก่อนไม่มีคำถามก็มีคำตดอกก็ได้ไม่ไม่ทราบมีมีคนมาที่นี่ก็เป็นคอร์สครั้งแรกคอร์สที่สองมีคอร์สห้าหกเจ็ดแปดนั่นเยอะโอ้เป็น professional มดพวกนี้มามาเทศว่าก็เป็น the effect เป็นสิ่งที่เป็น effect เป็นเป็นกันเป็นเป็นกันเป็นพระทุกเกิดขึ้นพระทุกสิ่งก็เปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรอยู่นานต้องเป็นทุก it's a, a noun a noun a noun and a verb เป็นคำถามดีอันนี้เท่านี้ก็ยังไม่ยังไม่ยกมือใช่ส่วนกว่านี้ก็เยอะ ็มีมีเพื่อนมีเพื่อนกับที่อาจารย์มหากรุจักอาจารย์ชินวัตโซอันนี้เคยไปวัดสุขโตสิบห้าปีที่แล้วเมื่อก่อนก็ใช้บริการบูโตบูโตก็ไม่เคยไปที่ไหนเท่าไรไปวัดสุขโตกับ้หลวงพ่อสุวรรณ้องไปที่นู่นลองทำแบบนั้นก็ลองดูหน่อย อาจจะจะรู้พอเลย เล่าถึงว่าท่านอริยบังโสเพื่อนของท่านนะท่านโทนจันโทนนะไปปฏิบัติแบบหลับตาพุโทโธไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่พอไปป่าซุปเปอร์โตไปทำแบบนี้มาก็เลยเออขาท่าดีเลยมาชวนหลวงพ่อไปนะเยอะคนได้ยัง n g regret then you k anyway รายานามกับหลวงพ่อไปที่ไหนไม่ได้ก็คืออีกต่างใจก็ปฏิปธรรมอสุภกรรมฐานวางจากสองสามเดือนก็ลืมแล้วไม่ทราบตอนนี้จีนวัมสรุปแล้วหรือเปล่าอยู่สรีลาก็ก็หายเลยทำไมไม่บวชทำไมบวชส่วนมากมีคนถามว่าทำไมบวชอะไรก็อยากตอบก็ไม่เพลิดก็บสติก็รู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้น อันนี้ก็ไม่เพลอแต่สติก็ไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นก็แต่สติใครก็เป็นแอสเ c t มันเป็นแอสเปกต์ของเมม r y แลนสมมติว่าเป็นคนที่ไม่เคยอิจฉาอันนี้อิจฉาเกิดขึ้นแต่สติก็ไม่เคยรู้แต่สิ่งที่ก็รู้เป็นเลยสมมติว่านิสัยเป็นคนที่มีโลภเยอะกำลังคิดถึงอยากได้นี่อยากได้นู่นอันนี้ก็สติก็จับทันทีเลย ถ้าการฝึกต้องรู้ทุกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ยังไม่ยังไม่เคยเชื่อยังไม่รู้จะให้สติรู้แต่เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งเกิดขึ้นสติก็รู้ไม่เพิ่มเพิ่มแบบนั้นอันนี้เป็นคำถามพิเศษมากที่จะที่จะเข้าใจแบบนี้ทุกทุกคนอาจจะไม่มีใครเข้าใจแบบนี้ถึงได้ยินแบบนี้ ไม่ทำอะไรอย่ายกมาสำเร็จนะอันนี้เป็นแวบแวบใช่ไหม ก็เป็นลักไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรกับอะไรเพื่อจะทำอะไรอะไรเกิดขึ้นโคนเกิดขึ้นอัตตาเกิดขึ้นทำอะไรต้องมีอัตตาเรากำลัง reinforce reinforce itself reinforce กับคิดว่าไม่รู้พออันนี้ไม่มีปัญหาจะไม่รู้ก็รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็รู้ไม่รู้เขาเขาใช้บ่เขาใช้บ่ กิดที่ไม่รู้ก็รู้มีมีสติไหมเป็นเป็นสติที่ไม่รู้มีไหมเป็นสติที่ไม่รู้ก็มีไม่รู้เป็น object อะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ก็เกิดขึ้นแต่มีสติก็มีคำถามกับพูดนี่อันนี้สมมติว่ามีสติเยอะสติเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ไม่รู้รู้อะไรอันนี้ก็ดีไหมไม่ดีดีเหมือนกันแต่ไม่รู้ ม่รู้เป็นสิ่งที่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นแต่รู้มีสติก็อยู่ปัจจุบันแต่อยู่ในอยู่ในแ้่หลังจากนั้นก็ข้อนี้กรู้อะไรอันนี้ก็ไม่มีสติไม่ใช่สติจริงแล้วเห็นอะไรไม่เข้าใจเราค็รู้ไม่เข้าใจยังดีสุดกว่าเรามามาเข้ามาเข้าใจแล้วอยากจะรู้ต่อไปที่หลังแบบสงสัยหรือว่าไม่รู้แล้วก็พยายามพยายาม ันนี้ m านห้าก็ d o n ต้องมีข้อนะ I don't know. เตาจะไปทางแบบนั้นก็หลวงพ่อเคเคหลวงพ่ออธิบายให้เป็นพอดีพอดีไม่ไม่ไม่เกินในทางจะเข้าไปปาลีองนี่ก็คนซับซ้อนเคยเคยรู้รู้นกับเยอะแยะก็อ่านหนังสือกับพุทธธรรมเยอะแยะสมัยบรรคารวัด ก็หลังจากบวชก็ทิ้งหมดปฏิปทาเมียเดียวอยู่ในคอร์สที่ผ่านไปแล้วก็มีผู้หญิงที่มีปริญญาโทสามใบปริญญาเอกสองใบ I had to give her a sentence what do you call sentence ลองโลดลองโทษสามสิบปีที่จะกลับมาปกติ she got these uh, wholesale. I did say wholesale. <laughs> wholesale, like she bought. Do you buy from the? เหมือนกับว่าไปซื้อเหมาปริญญา uh, <laughs> analysis ไม่ได้ใช่ ยังไม่ยังไม่พอใจแล้วก็เราก็เลยถามว่าแล้วนอกจากสติแล้วเนาดีไซน์แล้ว what else that you think is important aspect to practicing well samadhi is important also ต้องมีสมาธิด้วยไม่ใช่สมาธิเป็นสิ่งไม่จำเป็นแต่เป็นสมาธิก็เป็นปัญหากับทุกคนอันนี้ก็จะนั่งสมาธิเท่าไร สิบนาทีสิบนาทียังไม่มีสมาธิพอก็จะนั่งตลอดชั่วโมงสมมติว่าดังใจนั่งชั่วโมงก็พยายามให้เป็นสมาธิพอดีอันนี้รุ่นกับความเครียดอันนี้ก็ไม่พอตลอดอันนี้ก็คิดว่าโอเคตอนนี้มีสมาธิแบบนี้หรือไม่มีสมาธิก็ไปต่อไปนี้ไม่ได้หรือพอให้ให้เป็นนาฬิกาสิบนาทีฝึกสิบนาที but don't judge yourself. จะขึ้นชั่วโมง40นาทีชั่วโมงหรือเกินกว่านั้นก็ขอแค่ให้นั่งสมาธิแค่10นาทีเท่านั้นก็พอและที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เกิดสภาวะอะไรรู้อะไรก็ตาม หรือส่วนใหญ่เราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยนั่งมาคุ้มซ่านนั่งมาสงสัยเลยละขอเลยว่าอย่าตัดสินตัว าเท่ากันรู้ว่าฟุ้งซ่านก็ก็รู้ว่าฟุ้งซ่านก็ดีรู้ว่าติดคิดรู้ว่าสงสัยอะไรทุกอย่างคะแนนเท่ากันหมดเหมือนกันหมดอย่าไปตัดสินเพราะว่าทันทีที่เราตัดสินก็มีตัวตนเข้าไปอีก This way you cut through doubt การตัดออกตัดออกสงสัย people who are well educated, uh, they have a lot of why. Uh, so whenever you hear tamai in the mind, whenever you get this uh, why this, why that, there's no end to these kind of questions. Just say because. Don't try to solve ในการปฏิบัติธรรมเนื่องจากเราติดมาจากการศึกษาเราก็จะคิดสงสัยแล้วก็จะต้องพยายาม หาคำตอบด้วยแต่โดยว่ากับทำไมแล้วเมื่อเมื่อสงสัยเราก็จะตั้งคำถาม ที่จริงแล้วในการที่เราสงสัยอยู่เรื่อย ตั้งคำถามอยู่เรื่อย เนี่ย มันจะยิ่งทำให้เกิดคำถามต่อไปอีกเรื่อยๆ ไม่จบ อันนี้หลวงพ่อเพิ่งสอน sometimes เมื่อคืนหลวงพ่อเพิ่งสอน What's the question? she she said that she knows something. She knows that there's a p ู้รู้ the observer. Yeah. So that is still self for her. Oh. So but last night you just told us that another skillful tactic is not to say that our or mine ก็คือเมื่อคืนนะคะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเทคนิคอีกอันหนึ่งที่อาจจะได้ผล ก็คือเลิกพูดว่าของฉัน ของเรา ก็ถ้าจะพูดว่าจิตก็แค่จิต ไม่ใช่แบบ จิตเราจิตฉันฉันรู้อันนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Don't take it personally อย่า อย่านำอะไรก็ตามมาเป็นของเราทำงานแบบนี้ s ิ n งเกิขึ้นหลังจากนั้นผู้รู้เกิดไม่ได้ไม่ได้เกิดเวลาเดียวกัน Simultaneously, simultaneouslyรวมกันไม่ได้เกิดรวมกัน อันนี้ก็สิ่งเกิดขึ้นผู้รู้เกิดที่หลัง so the ผู้รู้ is coming to meet Joe what he's saying we'll know know the the object but it's the ผู้รู้ is not us either might have been ผู้รู้ไม่ใช่เป็นความเรา ที่จะเป็นพระอรหันต์ในสุดท้ายตั้งแต่ผู้รู้ออกด้วย you know that you read that or that experience yet yeah? อธิบายก็หลวงพ่อก็อยากจะย้ำว่าจริงๆเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วเราก็มีสติไปรู้มีผู้รู้แต่ก็ต้องรู้ว่าทั้งสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเราเรามักจะพอเข้าใจว่า เออสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรา แต่เรามักจะลืมไปว่าผู้รู้จริงๆ ก็ไม่ใช่เราเพราะว่าสติมันก็มีเกิดดับของมัน ค่ะ เพราะฉะนั้นก็เหมือนคอยระลึกไว้ว่า ทั้งสองอย่างไม่ใช่ It s a good thing to clear that up ไม่มีอะไรของเราทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลย มันเป็นแค่มายามันดูเหมือนอย่างนั้นดูคล้ายอย่างนั้น we think เราคิดเราเป็นคนนะครับเป็น components เป็น aggregates ก็มาร่วมกันอันนี้ทำไมร่วมกันแบบนั้นที่เป็น strong idea like that there's a kind of sticky สิ่งที่เป็นลักษณะเป็นเก่าจะให้พวกนั้นก็มาก็คิดเราเป็นคนจริงๆแล้ว strange thing ถ้าเรามองแล้วเนี่ยร่างกายเราหรือแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะ มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมันแค่เป็นองค์ประกอบต่างๆ มารวมกัน แต่พอเรามีความคิด ความเชื่อที่เราถูกสั่งสมมาว่า เราชื่อนี้เราเป็นแบบนี้ผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะ มันก็สั่งสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนเราเชื่อว่า นี่คือตัวเรา ตัวเราเป็นอย่างนี้แบบนี้ชื่อนี้ แล้วเมื่อในเมื่อมันเป็นพินฉาทิฏฐิเป็นกิเลสที่ทำให้เราคิดอย่างนั้น คุณสมบัติอย่างหนึ่งของกิเลสคือเป็นเหมือนกาวเหนียวยางเหนียวมีแรงดึงดูดที่จะทำให้เราตาม And then การการศึกษาก็เป็นเด็กก็เป็นผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็น reinforce this idea people with your name your name and your family and your friends and your work all this create, reinforces that identity and now in this point เดียวนี้ที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้ว it's very difficult to take all this apart. ตั้งแต่เด็กเราเกิดมาก็เนี่ยค่ะมีคนบอกเราว่า เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เราเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชาย เราต้องทำแบบนั้นแบบนี้ เติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ จนทำงานสิ่งต่างๆ สภาพแวดล้อมรอบข้างเนี่ยก็จะเหมือนกับช่วยกำหนดว่าเราเป็นแบบนี้มีหน้าที่การงานนี้หนักขึ้นไปก็คือมีตำแหน่ง แบบนี้คนเรียกเราว่าท่านอย่างนี้ ในคนนี้นั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยช่วยเสริมความเป็นตัวตนของเรามากขึ้น We see like if you read a magazine like Time magazine or Newsweek or any of the Thai ones, it'll say some name, Song Chai, 42, that's how old He is uh, CEO, something like that. So there's this, you have to have the identity that this is a person and this is the, the characteristics of that person. It goes out throughout the culture. ถ้าเราเคยดูหน้าปกนิตยสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือของไทย เราจะเห็นว่าเวลาเขาพูดถึงใครก็ตามก็จะเป็นชื่อ แล้วก็ในแง่มุมที่เขาคิดว่าเนี่ยคือ คุณลักษณะคุณสมบัติของคนนั้น เช่นบอกว่า มีตำแหน่งนี้ อายุเท่านี้ แล้วมันก็เลยแพร่ไปเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมที่เรามักจะให้นิยามกับใครก็ตามที่เราเจอว่า คนนี้คืออย่างนี้ เป็นแบบนี้ เจ้าค่ะ แล้วในขณะที่เราเสริมของคนอื่น มันก็เหมือนเราเสริมเรานะเจ้าค่ะ เพราะว่ามันก็เป็นความเชื่อว่า มันมีคนอยู่ คุณสมบัติแบบนี้ คนนี้ก็คือแบบนี้ เราก็แบบนี้ ยามความหมายที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฝึกนะ เพราะฉะนั้นท่านได้พิจารณาได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้มา โดยเฉพาะท่านออยู่ลักษณะปีกวิเวกนะอยู่ถ้ำมีโอกาสที่จะย่อยจะทำความเข้าใจโดยละเอียดในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นในโอกาสที่เราได้มาฝึก แล้วก็ท่านมาทำความเข้าใจให้ละเอียดขึ้นเพื่อทำให้เรา นำไปพิจารณาว่าการฝึกสติฝึกสมาธิและฝึกปัญญาก็เหมือนเราเข้าใจว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตามันสัมพันธ์กันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันอันนี้จังเกิดเกิดทุกครั้งทุกครั้งเกิดเกิดอนัตตาศีลก็เกิดสมาธิสมาธิเกิดปัญญาปัญญาเกิดศีลก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นในตัวนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทำให้เกิดตัวศีลสมาธิปัญญา ก็เหมือนเหมือนอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอาศัยกันเกิดขึ้นหมด เพียงแต่ว่าเราต้องจับอันใดหนึ่งนะโดยเฉพาะหลวงพ่อต้องเน้นด้วยว่าตัวสติตัวรู้นะอะไรเกิดขึ้นให้ให้รู้ เลยไปสำคัญมันหมายว่ามันเป็นอะไรให้รู้ แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆพอถ้าหากว่าไปรู้เราไม่ปล่อยรู้ไปคิดตามไปอยากตามเพราะไอ้สิ่งที่เข้ามาใหม่แล้วก็ไม่ไม่ทัน มันก็จะทำให้นะอันนั้นเป็นตัวให้เผลอพยายามรู้ทุกอย่างอย่างที่ผ่านเข้ามา ก็ปล่อยไป แล้วตัวรู้นี่ก็จะกลายเป็นตัวเรียกว่าทำลายอัตตา เมื่อก่อนเรารู้ไม่ทันอัตตาก็เกิดไปเรื่อยๆ พอเรารู้ทันทุกสิ่งที่เกิดขึ้น อัตตา ก็เริ่มหายไปหายไป ในที่สุด มันก็เหลือแต่ผู้รู้ แต่เหลือเราผู้รู้แล้ว ในที่สุดเราก็ทิ้งตัวผู้รู้ด้วย มันก็จะเป็นความสะอาดบริสุทธิ์นี้จิตนะ เพราะนั้นในกลุ่มุ่มนี้ขอโมทนาสาธุในความตั้งใจของหลวงพ่อที่ท่านพยายาม ทั้งใช้ท้งภาษาไทยภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าใจ แล้วขออนุโมทนาไม่ชีที่แปลได้ดี และทำความเข้าใจให้ประหมายได้ถูกต้อง ก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานได้แบ่งปันในลักษณะนี้กันบ่อยๆ ทีนี้เพื่อที่จะทำให้คนทั้งหลายที่ตกเป็นทาสของความคิดและทาสของอัตตาเนี่ยให้เป็นอิสระมากขึ้น ที่หลวงพ่อท่านบอกว่าผมว่าเป็นอิสระคือเป็นอิสระไม่ใช่เป็นผู้ไปทำอะไรที่ให้อิสระไปทำอิสระอีก แต่ความอิสระมันมีอยู่แล้วในตัวของมันพอไปทำเพื่อตนให้เป็นอิสระ มันก็ยิ่งไม่อิสระขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมาก นั่นก็คือขออนุโมทนาสาธุที่หลวงพ่อได้แบ่งปันที่ในรายละเอียดได้มากขึ้น เพื่อความสมาธิิของเราจะได้สมบูรณ์มากขึ้นช่วยกันในหลายส่วน ็ให้เรานำไปพินิจพิจารณาแล้วนำไปปฏิบัติและขอให้ความตั้งใจนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้เป็นผู้ที่รู้เท่ารู้ทัน รู้กันรู้แก้ในสิ่งต่างๆ แล้วก็ดำรงตัวรู้ อันนี้ไปอย่างรู้เท่าทัน แล้วก็กลับมารู้ปัจจุบันอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ด้วยกันทุกคุณทุกท่าน